Sunod-sunod daw siya Si Mama daw. At kasama si Ingrid. Uh -huh. Ah. Ano? Sige anak ko, nalikausap si Mama. <laughs> okay, so good morning. Ayan. So, sa umagang ito, naiano ni Kuya yung sa akin, for two weeks na magkasunod, ay ako ang mag-share sa inyo. So, since nasa ano pa rin tayo, Reformers Week or Month, so natapos na natin si John Wycliffe pa, wala siya dyan, pero na ngayon naman ay another John. Kung siguro may anak kaming isa pang lalaki, si John Calvin, kasunod si Martin Luther at itong si John na pag-uusapan natin ang another John ay posible. Kaya lang si kuya nyo eh mukhang mahirap na. Kaya naging isang John Calvin admin lang kami. O, ah, di ba? <laughs> okay. So, yeah. So, sa umagang ito, as, di ba, napakainit. Kaya happy Sunday. Ang init na, no? So, kaya nagbalik tayo ng umaga kasi feeling natin, uh, parang ano na, mas mainit pala kapag hapon. So, mas carry natin kapag umaga. Ngayon, sige, next train. Sino pong nakaranas niyan? sunburn. Na-sunburn na ba? Naranasan niyo na ma-sunburn? Anong, ano, natural? <laughs> okay, anong feeling? Masakit. Gaano kahapde? Mahapde ano? 100%. 100% agad. Okay, sige. So 100% na to. Ang sakit. Oh, next day. Tingnan natin. Iyan. Sino ang natuluan ng ano, ng kandila? Di ba? Ang sakit. Hindi naman kayo nagmura. Aray, <laughs> sakit. Pero, alin kung ikumpara natin yung dalawa, yung sunburn or ito, alin ang mas masakit? Sunburn. Okay, next thing. Kapag yan, alin ang mas masakit? Oh, syempre, mas masakit yan dahil buong katawan. Okay, sa umaga, ito, pag-uusapan natin ang tao na ang naging ending ay ganyan. So, yan ang pag-uusapan. Kaya kung nakalimutan ko yung relo ko. Okay, so kilalanin muna natin siya. Pero kung titignan natin ang feeling ng saret, mas matindi to dahil buong katawan. Sige, simulan natin, Zane. At yan ay si John Haas. O, yan. Ah, sabi ko nga, pangatlo sana naming anak na lalaki yan. Puro mga John. Pero wala. Siguro sa anak na lang ni Binbin. <laughs> Complete niya. Okay. So, si John Haas ay isa siya sa mga, uh, ano din, kilalang tao sa panahon ng uh, church history. So, bago natin i-ano yan, bago natin talakayin or pag-usapan ang buhay niya, bibigyan ko kayo ng background. Next, Zane. Ayan. Nakikita niyo ba a timeline of church history? Basa po? Nababasa pa? Hindi. <laughs> okay. O siya, malabo na. Ito, ayan, ang timeline ng church history. Sa binanggit ni kuya niyo for two weeks na, ang sabi niya, may church na tinatawag na RCC. Yes, Roman Catholic Church. Okay. Kilala niyo lahat si Jesus Christ. Yes, di ba? Ito si Jesus Christ ang start ng church. Yung church na yon, yung mga nanampalatay kay Jesus Christ, ay tinatawag siya dahil dumami sila, ang tawag sa kanila ay Catholic or Apostolic Church. Dahil mula sa mga apostol, yung mga apostol na si Juan, Pedro, at yung 12 na yon, nagkaroon sila ng mga mananampalataya at ang pinananampalataya nila ay si Jesus Christ. So yun sila ay dumami, lumipas ang 1,000 years. Ang tagal no? 1,000? So dito, nagkaroon, lumipas ang thousand years, nagkaroon ng paghihiwalay. Hoy, nako. Nagkakahiwalay, joke. <laughs> Walang forever. Ngayon. Sa, sa church history, meron ding paghihiwalay. Ngayon, kasi uh, Zane, pa kay ano, pakipindot. Yan yung una talaga ay tinatawag yung mga manalang palataya ni Jesus Christ hanggang sa mga apostol. Ah. Dumami sila. Sa church, uh, sa history nyo ata, sa 80, mayroong ano, di ba? Kung paano nagsimula ang Christianity. Nabang, na ano nyo na? Na-discuss nyo na? Or hindi pa? Siguro ang alam ko may madidiscuss niyan, nagkaroon ng pagdevelop ng Christianity. So doon, masasabi natin, naiisa lang ang church talaga noon. Yun yung mga mula sa mga apostol. Kaya lang, habang tumatagal, ay nagkakaroon ng pag-aaway. Next day, nagpag-aaway kung kaya naghiwalay. Yung isa nagiging dalawa humiwalay yung isa. At yung isang tinatawag na yon ay si naging tinaguriang Roman Catholic Church. At yung isa ay tinatawag na Orthodox Church. Yung si Wycliffe at saka si John Huss ay dito sila natanggap. At ang tinuturo nila ay itong 1570 sa panahon ni Martin Luther. Pero ang kalaban nila that time, ang church and state noon ay pagkalapit. Iisa lang sila. Kung kalaban ka ng simbahan, kalaban ka ng prinsipe. Ganon, ng hari. Ngayon kasi, sa ating panahon ngayon, iba, bahala si gobyerno, bahala si simbahan. Pero ngayon, noon, hindi po pwede. Kung sino ang kalaban ng simbahan, kalaban din siya ng hari. Or kung sino kalaban ng hari, kalaban din siya ng simbahan. At yun ang teksto, panahon na nangyayari sa panahon ni John Wycliffe at ni John Huss. So, next day, Ayan. So, si John Wycliffe natapos natin last week, yung si kuya nyo. Ito po siya. Uh, actually, 54 years old pala siya bago namatay. At hindi siya na, napatay ng mga panahon ng mga namumuno sa simbahan at mga hari. Si John Haas, siya yung ating pag-uusapan, at itong dalawa ay kailangan siya para dito. Yun ang pinakamalaking paghihiwalay doon, medyo magulo doon sa Roman Catholic Church. Bakit siya Roman? Kasi, ang ano po niya, tinawag siyang Roman Catholic Church kasi Roman dahil nasa Rome ang kanilang nasa Italy. Catholic kasi mula sila doon sa malaking Ka Apostolic Catholic Church. So kaya ganyan, Roman Catholic Church. Okay, so si John Haas, siya ay pinanganak noong 1370 13 years uh, before, 14 years before mamatay si John Wycliffe. 14 years bago mamatay si John Wycliffe, ipinanganak si John Haas. Ngayon, si John Haas ay naging bridge sa dalawang taong yan. Siya ang naging daan, nagdugtong nitong mga Observe, na-observe niya sa simbahan sa RCC kung kaya umabot kay Martin Luther ang malakihang paghiwalay at na buo ang Protestantism or yung mga born again Christian na hiwalay sa RCC. Ayan. So, yun mga, sana maaalala nyo yan. Kung saan nagsimula yung mga born again, mga tulad natin. Kasi tayo yung humiwalay sa RCC. Okay. Ano dahilan, makikita natin yan mamaya. So, ulitin ko lang, mayroong unity between sa church at saka sa state. Kalaban ni hari, kalaban din ni simbahan. So, parang pinagkakaisahan ka ng panahon yun. At yan ang pangyayari sa buhay ni John Haas. Okay, next for Zane. Okay, so isa-isahin natin. Si John Haas ay 15th century religious reformer and pastor. Actually, siya ay nag-aral sa, uh, pangalawa, siya ay ipinanganak mula sa mahirap na mga magulang. Biling ko makakarelate tayo kasi wala <laughs> namang mayaman sa atin. So, mahirap ang magulang, check tayo dyan. Pero hindi, hindi doon nag-stop ang buhay niya. Sa panahon ngayon, kapag mahirap ka at hahayaan mo lang ang buhay mo, maging magsasaka ka. At mahirap ang buhay noon. Pero si John Hans ay matalinong bata. So, at the age of 20 years old, nag-enroll siya doon sa University of Bray at ngayon ay tinagurian, tinawag na siyang Charles University. Ngayon, after 2 years na nag-enroll siya, so at the age of 22, mayroon na siyang master's degree. At the age of 28, after 6 years, naging ano na siya, dean or head ng philosophy department. So, kabilang na siya sa mga teachers doon sa university ngayon. 6 years after niya mag-enroll. Next thing. Ngayon, itong, anong relasyon ni John Haas kay John Wycliffe? Diba si John Wycliffe ay pinapahukay yung kanyang buto dahil galit na galit ang mga pare sa kanya? Kasi yung mga writings, yung translation ni John Wycliffe sa Bible ay nakarating kay John Huss. At yung mga writings na yon, binago ang kaisipan ni John Huss ngayon. So mula kay Wycliffe, yung writings niya, nabasa ni John Huss, at ngayon si John Huss naman, nakikita niyo tama yung mga sulat ni John Wycliffe. Ngayon, 1401, so siya ay nasa 30, 29 years old, nagkaroon ng kaguluhan. So, sa panahon ni John Wycliffe, di ba, sinabi siyang isa siyang sinungaling na tao. Ngayon, dahil naniniwala din si John ha sa teaching ni John Wycliffe, kaya ganon, isa na yung, mayroon na siyang, isa na rin siyang ano, ma, uh, sinungaling na tao, or yung tinatawag na heretic. Ngayon ang ginawa, nung 1401, mayroong power struggle between ng reformers sa side ni John Wycliffe at ni John Huss laban sa RCC. At remember, kung sino ang kalaban ni RCC, kalaban din ng hari. So, sino kakampi mo? Kung sa environment na to, lahat ng mga si mayor natin at si father ng church ay kalaban mo. Sino kakampi mo? So, wala. Kung mga, ano, mga friends mo lang So, sa panahon ni John Hass, ang naging kakampi niya ay mga friends niya lang din. So, dahil kine-question niya ang authority ng, pa, ah, ng Pope, yun ang kasing dati eh. Paano mo masasabi na si Pope na nasa Italy ngayon ay wala talagang kasalanan? At lahat ng sasabihin niya ay tama. Noon pa lang, inuusig na yan ng mga Kristiyano o ng mga itong reformers kasi sila naniniwala na wala yan sa Bible. Remember, kapag may narinig tayo, lagi natin titingnan, nasusulat ba yan sa Bible? At yung authority ng Pope ay wala yan sa Bible. Ang pinagmulan lang daw ni Pope ay si Pedro ba yun, na taga, tago ng susi ng pintuan sa langit. O kaya ganoon. So, <laughs> wala talaga yung sa Bible. So, ang nangyari, sa struggle na yon, kinalaban ni John Haas ang king at yung mga pare doon sa time niya, kaya na-excommunicado si John Haas ng apat na beses. Pinaalis, inalisan din siya ng pagiging pari niya, pinaalis siya doon sa school na kanyang pinagtuturuan, at nanahimik siyang nanirahan sa isang lugar na kung saan nagsiserve din siya bilang pastor. Ngayon, ano ang kuha natin dito? Siya ay yung pang na beses, sabi ng king, kasi yung may bagong king, di kaya-kaya na, kaya kitang protektahan. At itong si John Has na naniwala. Pagpunta niya doon sa lugar na kung saan mayroong hearing para sa kanya, ang ginawa, dinakip siya ng November, namatay siya ng July. Bakit? Pumunta siya ng November, binigyan lang siya ng tatlong beses para humarap doon sa hearing na yon at din, pagdating ng July, siya ay pinarusahan ng kamatayan at the state. Yung ano, susunugin ka mula sa paa hanggang taas. Iyon ang isa sa church history. Makakasabi si Sir Clenio yan, siya ang may expertise pagdating sa church history. Yun yung paraan, pinaka-gross na pamamaraan ng RCC noon at ng ng mga hari kung paano parusahan ang sinasabi nilang heretic o yung taong nagtuturo ng maling katuruan. So, yun ang buhay ni John Hass. Next day. So, ngayon, anong matutunan natin sa buhay niya? Ang banggit doon, kapag i-search niya sa YouTube, may film siya, yung kanyang buhay. lumang nga lang, pero ang sabi doon, sa end ng ano, kasi pinas forward ko lang kasi napanood ko na siya nung nasa seminary kami. Ano lang, namatay siyang kumakanta. Yes. So anong lesson? Nagpumili lang ako ng dalawa. Una, personal status never hinders God's calling. Bakit ko ba naisip naisipang i-English yan? <laughs> so itagalog natin, yung kalagayan mo sa buhay, may pera ka man, mahirap ka man, wala at hindi yan makakahinder or ano bang makakahadlang sa pagtawag ng Panginoon sa iyo. Paano yan? Sa buhay ni John Haas, mahirap siya. Pinanganak na mahirap, magulang niya ay mahirap, pero tinawag siya ng Panginoon. So likewise din sa inyo, yung achievement mo sa buhay, hindi yan hindered na hindi ka tatawagin ni Lord. Or yung pera na meron kayo, hindi po mayaman kayo, o hindi rin porket mahirap kayo, at ah, hindi kayo tatawagin ni Lord para maglingkod sa Kanya. Next, ito ang ano ko doon, ay balik pala sa yon yung ano doon, naalala nyo sa Matthew chapter 6, yung diniscuss kong nakaraan, yung sa, seek ye first the kingdom of God and all these things shall, shall be added unto you. So, ang inano ko lang dyan, sinimplify ko seek mo si God first. Hahanapin mo si Lord. All these things. Kasi na naunang mga sa verses na yan na pinag-usapan ay huwag kang mabalisa kung anong kakainin, dadamitin, at iinumin. So, unahin mo si Lord, ang food, clothing, and water or lahat ng needs mo ay susunod na. So, yun ang lesson natin dyan. Hindi, uh, I mean, lahat ng kalagayan natin answer sa Panginoon. Okay, next. Ito siguro mas lilinaw pa to. Ay, kaliit pala ng aking ano. So, kasunod yan. Ayan. We can serve the Lord anytime, anywhere, and anytime. Ano yun? Ma'am, ah, ate, ano yan? Any kind or in kind? Any kind. So, ang pagsi paglilingkod sa Panginoon, kahit saan kahit sa love life mo, kahit sa bahay niyo, kahit dito sa simbahan, kahit sa simpleng pagwawalis, paghuhugas. <laughs> Huwag ka dyan, mahal. <laughs> Hindi ka naman nagre-react. Ah. Yes, we can serve the Lord anytime. Hindi kailangan, ay, teka Lord! Tay ka naman, natutulog ako eh. Oy, nag-chat ako eh, nag-study ako eh. Disturbo naman tong si ano, nag nanghihingi ng advice. Hindi, eh. we can serve the Lord kahit nag nagre-review ka. Any, anywhere, kahit saang lugar, at any kind, anuman ang kaya mong gawin. Remember, ang term ko dito, kaya. Hindi hinihingi ni Lord na yung bonggam-bongga mo. Hindi. Ang hinihingi niya ay kung ano ang kaya mo. Kaya ko ay sa, ba, sa amin. Ang kaya ay magluto. O gamitin mo yung pagluluto para pagsiserve kay Lord. Kaya kong mag-follow up ng mga kaklase ko, kukumustahin sila. O yun yung ministry mo. Yun ang paglilingkod mo sa Panginoon. Or kaya kong umiti sa tong kaklase ko, ministry mo yun para hindi kayo mag-aawa. Yung mga ganoon. So, yun ay magagawa mo para kay Lord. Okay. So, next day, maliban doon sa pagtawag ng Panginoon, isa ito sa naging dahilan kung bakit humiwalay tayo sa RCC at yung pagpapahalaga natin sa banal na kasulatan or yung Bible. Ang sabi dyan, Bible alone, soul standard, of truth of living for every Christian. Lagi niyong tandaan, hanggat hindi yun nasusulat sa Bible, huwag mong sabihin, ay, ano yan, totoo yan. No. Pag-isipan mo muna, suriin mo kung nasasabi ba yan o sinasabi yan ng Bible. Okay. So, may verse dyan na ang tao hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain. Ang term dyan, tinapay. Kasi sa panahon nila, tinapay ang pagkain, pangunahing pagkain. Kung i-translate natin yan, ang tao, uh, man shall not live on rice alone. Sa panahon natin ngayon, kasi rice ang ating kinakain. Sa panahon nila, bread. But, on every word that comes from the mouth of God. So kasama dyan kung ano ang sinasabi ng Bible. Una, We can serve the Lord anywhere, anytime, any kind. At pangalawa, sa buhay ni John Hans, ipinakita niya na paniniwalaan, anuman ang standard natin sa buhay, ay dapat manggagaling sa Bible. Okay, next. Ito naman, gusto ko to. Yan. Paano yan? Ang, ang picture na yan, uh, ang gusto ko lang sabihin dyan, si God, ang Bible, ang siyang center ng lahat. Ano yan? Health, family, recreation, work, church, finances, politics. Dapat si Lord daw ang center ng lahat. Pero madaling sabihin, mahirap gawin. So paano ang simpleng paraan yan? Love life mo, sinong center dyan? Dapat si God. Hindi si mahal. Joke. Di ba mahal? Or kapag ano, sa ano mo, sa pag-aaral mo, sino ang hinihingan mo ng tulong? Sino ang center dyan? Sa bahay, sino ang center sa bahay? Siyempre, hindi natin masan mga magulang natin, pero kayo, kayo na may nakakaalam, sana si Jesus yung center, ang Diyos Ama natin, ang center ng buhay natin. At isa sa, sa, sa inyo, pag-aaral, sa amin, pagtatrabaho, sa bahay ninyo bilang anak, paglilinis, pagsunod sa magulang, dapat sana makita natin, makita nila ng iba, ng mga tao na yun, na meron tayong Jesus Christ. Ay, si Nessie, mukhang napakamasunurin ngayon. Ah, mukhang effective nga ang pagsisimba ni Nessie. Mga ganon. Ay, si Steve, mukhang uh, lagi na siyang sumusunod o lagi na siyang napakabait na ngayon. Though mabait na siya. So, ayun, nanilibre na. Oh, nanilibre. So, yun ay sa mga ginagawa natin, makikita si Jesus sa puso natin. O meron tayong Jesus sa puso. Ayan. Ngayon, kayo ay nasa edad ng pagmamahal, paglalablay. Sana sa mga nagsisimulang life, sana si Jesus yung center ng ating relasyon. At ng iba pang relasyon. No? ba? So, next day, baka si Zay ng ano, so i-relate ko lang yung kay Kuya Francis yun nakaraang linggo. So, under pa rin to ng Bible, ang lahat ng katotohanan ay galing sa Biblia at yung mas kinakailangan ay mas lalong malinaw. Kung ano yung hindi binabanggit sa Bible, bakit mo pa? Or may mga bagay na hindi naman or silent yung Bible, bakit mo pa i-emphasize yan? So, kung anong nandyan at malinaw na sinasabi, yun ang susundin natin. O, halimbawa, sabi ng Bible, Maniwala ka sa Diyos ng buo mong puso. We, nagagawa natin? Di ba? La, tapos nagkakaraming ka dahil ano, or masyado kang nag-aalala dahil wala ka ng pera. Or wala ka ng ganito, wala ka ng ganyan. Di ba sabi, magtiwala ka kay Lord? Eh bakit ka na gano'n? So sa ganong bagay pa lang, simple, yun ang sinasabi ng Bible. Or sabi doon nung nakaraan, huwag kang mabalisa bonggang-bonggang overthinking mo. O, di ba? So, ganon pa lang ang sinasabi ng Bible, sana masunod na natin. Simpleng bagay lang yon. Pero minsan, mahirap talaga siya. At kahit ako, natulad ko, nag struggle minsan. At normal yun, tao din tayo, hindi naman tayo, Diyos na hindi nagkakamali. Next, Zane. Ayan. Sa isa, sa buhay ni John Haas, yan po ang kanyang um, mga binanggit. Kilala ng mga words niya. Ang sabi dyan, seek the truth, listen to the truth, uh, teach the truth, love the truth, abide by the truth, and defend the truth by unto them. So si John Has kasi sa huling yugto ng buhay niya, pinarikat siya. Or yung tinang, i-deny mo yung mga sinasabi mo. I-deny mo na hindi totoo yung iniisip mo na o sinasabi mo na ang Bible lang ang pinaka-standard ng buhay. Ay eh, hindi niya ma-deny. Dahil hindi niya dininay na parusahan siya ng kamatayan sa magitan ng pagsunog. So, ganun. Ayoko namang matulad tayo ni John Haas at wala na siya sa ating panahon ngayon na susunugin ka dahil hindi mo <laughs> i Hindi, wala na. Napakasaya na ng buhay natin. Wala na tayo sa panahon nila. Pero sana, wag naman nating umabot na hindi natin nagagawa ang mga ito. Hanapin, makinig, ituro, mahalin, manatili at i-defend. Sana man lang dyan sa isa dyan ay eh, may nagawa tayo. I-defend ba? Mahalin ba? Ituro ba? Makinig or hanapin? So yun ang sa buhay ni John Haas. Dalawa lang yun. Ikaw ay tatawagin ni Lord at pwede tayong maglipod sa Kanya anytime, anywhere. At yung Bible ang soul, uh, ah, nag-iisang standard ng buhay natin at pinagmula ng ating buhay. So, ano na to, sa message na to, Zane Pakena, yan. Sana maalala natin sa linggong ito. Ito ay favorite verse ko, actually. Yan ay mula sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. At feeling ko ito ay command sa atin. Hindi feeling, yun ay command talaga sa atin. Wala doon sa pakiramdam, kundi mula yan sa Bible. Ang sabi ay, magtiwala ka kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. Sa lahat ng gagawin mo, hayaan mo siyang mag-lead sa'yo at ituturo niya sa'yo ang dapat mong gawin. So sa linggong ito, nawa ay maalala natin magtiwala kay Lord sa anumang gagawin natin at huwag umasa sa sarili nating talino estudyante, teacher, mga tulad namin, may nagtatrabaho. Hindi lang sa sarili mong kakayahan, kundi umasa ka kay Lord. At sa lahat doon ang gagawin natin, klarong-klaro dyan, na hayaan natin siyang, siya ang mag-lead at ituturo niya ang dapat nating gawin. Ayan lang. Ang ano lang, it's a matter of paniniwala, pagtitiwala sa Diyos at pakikinig sa Kanya. So, yan, i-end ko ang aking message sa umagang ito sa verses na yan. At sana maalala niyo kapag may may app kayo diyan sa Bible niyo, at ah, sa cellphone niyo na Bible, pwede niyo hanapin yan. Proverbs 3, 5 to 6. Napakagandang guide yan sa araw-araw. Ayan, memorize ko yan. Ewan ko, high school pa ata ako or grade 6, elementary, kasi naging favorite verse ko siya. So, i-end po natin ang ating service ngayon sa umagang ito. So, tayo po yung muko. Ayan, let's pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa, Lord, na may nakuha kami, may tumimo sa puso ng Panginoon mula sa buhay ni John Hasaugar. Nawa po ay remind mo kami sa araw-araw na kami po ay pwedeng maglingkod sa iyo sa anumang gawa, gawain na pinagkaloob mo sa amin. And Lord, nawa po ay patuloy kami magtiwala sa iyo at sa salita mo na na laging totoo at hindi kasinungaling Panginoon. Ang Lord, sa pagkain na aming pagsasaluhan na ngayon, nawa po ito ay makapagbigay sa amin ng kalakasan at patuloy niyo po kami i-bless sa mga buhay namin, O Lord, lalo na sa linggong darating na kung saan marami kami mga gagawin, Panginoon. Pag pinagkatiwala ko ang lahat at pinapasalamat sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so good morning. Pwede na tayong kumain pero mamaya. <laughs> So, um, ayan. So, pwede na kayong tumayo. Pero bago kayo tumayo, ganito ang assignment. Assignment <laughs> muna. Pwede nyo kamayan yung inyong mga katabi. Pakitapik naman, baka si Steve